Zaista, koga Allah subhanahu wa ta'ala u na napravi put, niko ne može u zabudu da ga odvede i zaista koga Allah jalla fi ula pravedno i svoje mudrosti ostavi u zabudi, niko ne može ponovo na pravi put da izvede. Za, svedočim da niko drugi, mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, ne zaslužuje da se obožava, da sam Allah subhanahu wa ta'ala zaslužuje potpuno robstvo. Da samo Allah subhanahu wa ta'ala, da samo njemu pripada emr, naredba, da samo može on subhanahu wa ta'ala da zabrani i da naredi, da samo njemu pripada svaki ibadet, samo njemu se obraćamo u dovama. Samo njemu nos i čelo spuštamo na seđdi. Samo radi njega kurban kolemo, samo radi njega Ramadan postimo i samo se njegovom poslaniku pokoravamo nikog se ne bojimo ko što se Allaha subhanahu wa ta'ala bojimo i nikog ne volimo ko što Allaha subhanahu wa ta'ala volimo. I ni u kog se ne nadamo ko što se nadamo Allaha subhanahu wa ta'ala. I svjedočim da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam pečat svih vjerovjesnika, posljednji vjerovjesnik, Allahu milenik i zabranik, najbolji poslanik, najbolji otac, najbolji vođa, najbolji borac, najbolji drug, najbolji muž. Neka je salavati selam na njega, njegovu častnu porodicu, hrabri i plemenite asabi, sve koji ga slijede do sunnjega dana. A zatim, draga braćo, danas ćemo da govorimo o aktualnoj temi. Kao što vidimo, mjesto, ambijent u kojem se nalazimo, u njemu prevladavaju al tako strasti, prevladava, prevladava grije, prevladava razvrat, razgoličenost i slično. Naročito je to pojačano ljeti, je tako? Zato ćemo danas bidni lahi ta'ala prvo sebe da podsjetim. Ne bi li mi dalo snage da izguramo do kraja ovo ljeto, pa onda vas braćo na spuštanje pogleda. Blud je jedan od najvećih griha. Posljedice bluda su katastrofalne. Dakle, blud direktno udara na čast čovjeka, čast familije. Dolazi do miješanja loze. Ako se dijete ne zna čije je, miješa se sa onima koji ne treba da se miješa. Nasljeđuje metak koji nije njegov i slično. Blud, braćo, sa sobom povlači veliki nered, veliku nesreću i veliki haos na dunjalugu. I zato Allah subhanahu wa ta'ala ubraja blud u najveće grijehe. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا أَخْ I oni koji se mole mimo Allaha, lažnim božanstvima. وَيَقْتُلُونَ نَسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهِ A oni koji bespravedno počine ubistvo. Bespravedno to jest onako kako Allah subhanahu wa ta'ala zabranio. إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى أَثَامًا يُدَعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَنْ تَابَ I oni dakle, koji su počinili ubistvo, osim oni, to jest izdvojeni su oni koji to rade pravedno. Pravedno, znamo, šerijatski propis, kada može da se počini ubistvo, kada je to pravedna stvar, kada je to pravda. I oni koji ne, ne čine blud, a ko to učini, njega čeka teška kazna. I u da'af lehu l'adhabu, bit će mu mnogo stručena. I u mel qiyameti u ahlu fihi muhana, bit će mu mnogo stručena i u njoj će vječno boraviti. Ovo se odnosi na širk, jer je na početku, na početku ajeta spomenut širk. Tako da Allah subhanahu wa ta'ala sa širkom spominje blud. Te blud jedna ovaj uvrstio ga dakle u taj u taj redosled grijeha. Blud je jedan najveći grijeh. Zato Allah dželle fi'ala kaže: "Ona taqrabu zina, innahu kana fahishata wa sa'a sabila." Ne približavajte se bludu. Innahu kana fahishata wa sa'a sabila. U istinu je to fahiša. Šta to znači na arapskom fahiša? To je jedan od najtežih termina za opis griha. U smislu da kažem najgori griha. Fuhš je nešto zadnje. U smislu razvrat, nešto ogavno, ogavno, nešto ružno, bezobrazno. Zato se prenosi u hadithu kojeg bilježi Buhari, da je ashab, kada je išao u Jemen, kaže, bio, bio sam u Jemen, da pribavim za svoju familiju, to je rizik. Pa sam vidio, kaže, majmun. Kako jedan majmun zaspao na svoju ženku, to jest ruku. I prekrio zaspao tako. I kaže, došao drugi majmun i počeo da zavodi ovu ženku. A, koji je bio manji od njega, kaže ovaj ashab. I kada je ona mami, ona je polako se izvukla, digla njegovu ruku i prišla majmun i počinila blud. Kada je počinila blud, ponovo se vratila i ponovo stavila svoga mužijaka onako kako je bio dok je spavao. Kada se majmun probudio, osjetio je da ona je počinila blud. Valja po mirisu, Allah subhanahu ta to tako dao. I kaže, na jedan put se desio haos u tom čoporu, da kaže, majmuna, i svi su uzeli kamenje i kamenovali su toga mužijaka i tu ženku kamenovali su majmuna i majmunicu. I kaže, vidio sam da kamenovanje nije svojstveno, tada sam vidio da kamenovanje nije svojstveno samo ljudima, već, već i drugim stvorenjima. A kaže Ibn Tin, jedan islamski učenjak, kaže, možda su ovo oni jevreji koji su htjeli izbrisati taj propis. Pa Allah subhanahu wa ta'ala pretvori u majmune i za kaznu onaj ipak im dao da među njima i dalje se sprovodi, iako su majmuni ta kazna. Ovo ukazuje na žestinu toga griha. Da čak kod nekih životinja blud je ogavna stvar. Allah subhanahu wa ta'ala kaže kad aflah al mu'minun, uspjeće vjernici. Aladine fi salatihim khashi'un, oni koji su koji imaju strah od Allaha u, u svom namazu, koji imaju strah od poštovanja prema Allahu, khushu' Waladine hum ani lahu mu'ridun, i oni koji se besmisleno govora klone. Lahu znači sve što, što nije korisno. جيبت نميمت آه، آه، آه، بس كوريس نستغل والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون يونيكو بابليكو داو زكاة والذين هم لفروجهم حافظون يونيكو تشوي سويستينا ميست إلا على أزواجهم وما ملكت أيمانهم فإنهم غير منومين أوسم أو سوي جينا يدونيه كوي سويم أو فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون A ko želi nakon toga, više od toga, to su oni koji granice prelaze. Dakle, posljedice ovaj, iz ovog gajeta, kad defleha mu'minun. Uspjeh vjernika veže se šta za spuštanje pogleda. Allah subhanahu ta'ala uspjeh će vjernici. Koji vjernici? Ne svaki vjernik. Neki vjernici će morati kroz džehennem. Ali Allah subhanahu ta'ala kaže da neće svaki u džehennem. Ovi koje, smo, koje sam opisao, oni će bez, bez toga ući u džehennem pa se veže, dakle, spuštanje pogleda za uspjeh vjernika. Zatim, oni koji ne spuštaju pogled, bit će prekoreni, kao što Allah subhanahu kaže. I zadnja stvar, to su oni koji granice prelaze. Zato Allah subhanahu wa ta'ala kaže, oni koji čuvaju polne organe svoje. I kaže mu Fesiri, čuvanje polnog organa počinje od spuštanja pogleda. Onaj ko spušta pogled, on čuva polni organ. Onaj koji ne spušta pogled, on ne čuva polni organ. Kaže, kaže se u jednom hadifu, koji je daif, koji je Mukaim citira u pogledu ove teme, ali je donekle njegovo značenje tačno. A navaro sehmun mesmumun min sehami iblis. Pogled je otrovna strelica od strelica iblis. Fa men gada besaruhu min, min, min mahasinu imra'a, eurafa Allahu kalbehu ila jomil qiyam, ila jomil ilqa. Kaže, zato ko spusti pogled od ukrasa žene, Allah će dati da ona slijedi slast, slast sve do ga ne sretne. Ovo je daif hadif. Ali donekle je tačan zato što čovjek kada spušti pogled, radi Allaha subhanu tala, kada ga niko ne vidi, kada je sam, on njegovo srce naslijedi posebnu slast. Da kažem neku posebnu, neko posebno zajedništvo sa Allahom subhanahu wa ta'ala. Zatim kaže poslanik sallallahu alaihi sallam, iako motoruka, čuvajte se sjedenje na puteva, čuvajte se puteva, jer nikako ne sjedite na puteva. Pa kaže ashabi, o Allaho poslaniče, a onda kada moramo, kada nam je nužda za to, on kaže, a kada morate, dajte hak put. Pa je poslanik, sallallahu sallam, spomenuo, hak kaže, gadul besar, keful edha u radu salam. Gadul besar, spuštanje pogleda, to je hak puta. Kada čovjek ide, mora da spušta pogled. Keful edha, da zaštitiš druge od svojega šrra i radu salam, da čovjek uzvraća na, na, na, na salam. Zatim, braćo, primjer Sa'ada ibn Ubadika. Sa'ad ibn Ubadika kaže se u hadithu poslanika sallallahu alaihi sallam da je rekao, zaista ako bi ja vidio samo čovjeka sa mojom ženom, kaže, ja bi ga ubio. Da priča čovjek nepoznat sa mojom ženom, kaže, ja bi ga ubio. I kaže poslanik sallallahu alaihi sallam, neki ashabi ču, počeše, da se komešaju. I kaže, a ta'đabune min girati sa'd? Zar se vi čudite na ljubomoru sa'da? Zaista sam ja još ljubomorniji od sa'da. I kaže, zaista je Allah subhanahu wa ta'ala još ljubomorni od mene. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabije ba'da. Svaka, dakle, kažem u kanju svaki, svaka nedača počinje od pogleda. Prvo što se desi, braćo, desi se to da čovjek pusti pogled. Kada pusti pogled, krene miso. Čovjek krene da razmišlja. Ali tako? A kada krene da razmišlja, čovjeku se desi ideja. Počne da se, da mu se stvara ideja. Kada mu se stvara ideja, jača strast i onda padne odluka. Tako svaki čovjek počini blud. Nijedan čovjek nije počinio blud a da nije vidio prvo ženu. I zato je poslanik sallallahu alaihi wasallam dozvolio da kada čovjek viri bez izuna u kući nekog čovjeka, da čovjek može da, da ga nečim ubode u oko. Znajte, braćo, da selefi u njihovom vremenu, da kada je bila čistina, žene bi dizale nikad, ne bi bilo nikog. I tako jedan od selefa naišao na te žene i straha da ih ne vidi, on je zatvorio oči. I on je kako je zatvorio oči i pao. I oni kada su videli kako je on pao, počeo da uče dovu, الحمد لله الذي عفاني مما ابتلاك وفضلني على كثير من خلقه فضل الله koji nas nije iskušao onim čime je tebe iskušao i uzdigo nas na mnoga njegova stvorenja na taj način. To je dova kada vidi čovjek bolesnika. Mislili su da je čoraf. Znate, braćo, da čovjek ako ne čuva pogled, ne može da traži znanje. Na hiljade studenta ta znanja ode u arapski svijet i samo troje, četvoro, petoro ustraju. ustraju. Samo troje, četvoro, petoro se vrate i budu od koristi ljudima. Između ostaloga zato što Allah subhanahu wa ta'ala jedna od najtežih stvari koje ubija srce je pogled. Citirat ćemo vraću neke stihove i Nukajim al-đeziju pa kaže Nukajim فَإِنَّ حَوَادِثَ مَبْدَأُهَا مِنَ النَّظَرِ كَمَا أَنَّ مُعَذَمَ النَّارِ مِنْ مُسْتَسْغَرِ الشَّرَهِ Zaista mnoge nedaće počinju od pogleda. كَمَا أَنَّ النَّارَ مِنْ مُسْتَسْغَرِ الشَّرَهِ Kao što često vatra se zapali od malih iskrica. Ili često vatra počne od onoga ko ko podcenjuje grije. Može i tako da se prevede. I znajte, obraćuje da čovjek kada gleda ženu, kod njega se javlja uzda, da kažem, neka vrsta tuge ili, ili od teške čežnje da čovjek stigne do te žene, kod njega se javlja osjećaj, osjećaj gubitka. Ili kao da kaže neki, neka vrsta jada, čemera kao što kaže Mukajan Dželzije, kaže, zaista gledaš u, u ženu, u nešto što u cijelosti nikad ne možeš posjedovati. Ani, ani pred njenim najmanjim dijelom ne možeš sabura imati. I kaže isto, an nadaru ma'an nadratin, an nadratu ma'an nadratin, kaže, pogled za pogledom, gorčina za gorčinom. Kaže, misliš da ti je to lijek, a u stvari je to rana za ranom. I čovjek pogleda slučajno i digne pogled i misli, bit će mu lakše ako pogleda, ako zasiti, ne, ne, ne. To povlači za sobom još veću, još veće poniženje, još veći, veći jad, još veći čemer, još veću gorčinu. Wallahi, čovjek koji spušti pogled osjeća veću slast nego čovjek koji gleda ženu pa naslađuje sebe i svoj polni organ. Wallahi, onom, onaj koji spušti pogled osjeća mnogo veću slast. I tada Allah subhanahu wa ta'ala takvim ljudima daje bereket i slast i sreću i spokoj sa njihovim hanumama čistim. Za razliku od onoga koji ne spušta od pogled ogavnih, mušrikinja. I znajte, braćo, da vidimo, mi gledamo u narod Adi Femuda. Narod koji Allah subhanahu ta'ala prije uništi. Žene iz, iz, iz, iz džahilijetskog, za vrijeme Grka, kada je demokratija nastala, ovako su žene izgledale. Tako da, braćo, moramo da smo, da omrazimo taj grih. Da nam ovaj srce nasledi mržnju prema tome. Kaže Ibn Qajim al -đuzije, kada čovjek se čuva tri stvari, sačuvat će svoj din. Lahavat, hatarat i, i hutuvat. Lahavat, Hatarat i khutuvat. Lahadat, slučajni događaj. Hatarat, misli i khutuvat odluka. Moramo sebe, braćo, da se čuvamo od tih nenamjenih događaja. Razumijete? Ne treba sebe da, da, da, da izložimo da izložimo na mjestima i situacijama gdje možemo da vidimo stvari koje mogu život na gore da nam promijene. Koje mogu da nas preusmjere ka braćo. Kao što je Nukajim al kaže, Mele salamete fagtedat nadaratuhu, kaže, dosadila mu čednost, pa sebi, sebi izložio opasnim mjestima i situacijama. Ma zala jutbi u ithrahu lahazatihi hatta us šahat u bejna hunna katila, kaže, nije prestao da pusta pogled, sve dok se sam u njih u krvi nije okupao. Tako, braćo, ne smijemo sebe da izlažemo Allahinu stan ulicama bez potrebe, kafanama bez potrebe, sastičarama bez potrebe, zašto Allah subhanu tala dao mjesto u kojima se okupljamo? Moru bez potrebe. Užasno je stanje, braćo, to što idemo na more. Ja živim tamo i bolje ste od mene što ne živite tamo ljeti. Ali braćo, ne smije, ne mogu da shvatim Allah da čovjek sebe dozvoli ta mjesta gdje može da vidi golu ženu potpuno. Golog muškarca potpuno. Došao sam u papučama koje sam kupio prije neki dan. Predolazak ovdje. I vallahi billahi vidio sam muškarca na bildovanog, namazanog, u gaćama, polni organ mu se ukazao. Na ulici. Na stotine takvih ljudi prođe. Billahi alaik. Gdje li mu mora Sa'ad ibn Ubadata da ti dovedeš ženu i da vidi takvog čovjeka? Gdje je stid vjernika? Gdje je čuvanje imana? Ljubomorno čuvanje imana, svatanje vrijednosti, čednosti. Kaže, pa nema nikog, samo prođe neko tuda. Pa ja neću da, da vidim ni ženu, ni staricu, nikog neću da vidim Allah stan, to je gadna stvar samo neko prođe tu da ukupačamo u kostimu. Da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, da li mogu da kažeš hal u halci pred poslanikom sallallahu alejhi ve sellem kažem, Allahu poslanik, evo došao sam duči. Pritom bio sam u ulcinju i vidim samo su prolazile neke žene. Wallahi billahi. S kim god sam razgovarao od braće, kaže, vidio sam golog muškarca. Čak jedan brat kaže, Wallahi, Allah nam je stavio vehm koji se spominje u hadithu strah od smrti, ljubav prema dunjaluku. Došao čovjek na bildovan sa svojim polnim organom, pred nama primako se, mi sa ženama tu. I kaže šta je bilo, će se bijeti. Hoće da se bijete? Nema problema, ajde se bijemo. I još mnoga braća koji su mi rekli otvoreno, jer braća je ta mjesta gdje čovjek traži sebe i ženu, za sebe i ženu mjesto da nema nikoga, to je rezervisano za, za nudista. I ovo je moj drugo, ovo je moja braća koja daju vijesti, ne znam ko to daje vijesti. Da sve u redu, da sve ok, da sve ono, nek slijedi haber ko želi da slijedi. A taj haber, neka slijedi. Ja vam kažem kao bratu ima Allaha koji vas voli, ima Allaha subhanu tala. I koji želi hajr koji sebi i smatra vas bolim zato što ne želite leti tamo. Tamo čovjek nema šta da traži. Nema čovjek šta tamo ta, da traži Allah mu stan. Treba da staneš, da prođu tri žene gole i to ne, i to ne običnom kostimu, nego u tangama. I vallahi ovo je realnost. Ovo je hak. I nemoj da mi kažeš, pa i ovdje je tako stanje. Nije ovdje tako stanje. Ja se ovdje puno lepše osjećam nego tamo. Došao sam ovdje, braćar ne mogu više tamo. A onaj ko kaže druge čije, u'amenu esera Allahu amelikum rasul. Vi činite što hoćete, Allah će vidjeti vaša djela i njegov poslanik. Onaj ko kaže druge čije i drugačije stanje. A svako zna svoje stanje. Svako zna koliko želi da čuva svoj iman, i koliko želi da čuva svoj ljubomor. La haula wala kuvata ila billah. La haula wala kuvata ila billah. Gdje su momci koji čuvaju, koji čuvaju čezno za hurijama? Nemojte reći, braco, da nikog ne u nas ne utiče žena. Allah subhanahu wa ta'ala kada stvara dijete, daje mu, iako dijete se rađa u, u, u vodi, ovaj, boravi u vodi od devet mjeseci, iako nema svetlosti, dijete ima oči, ima ruke, ima polni organ, ima želudac. Razumijete? Zašto? Zato što to, te stvari mu trebaju za sljedeći život koji ga čeka. A trebaju mu i za hirat, tako? Ako mi nemamo čezmi prema ženama, zašto Allah subhanu ta'ala nudi hurije u Kur'anu? Allah subhanu ta'ala nam kao nagradu nudi ono što će. Insan ima najveću čežnju za tim. I ono što ga najviše raduje. Vječnost, zdravlje i žene, braćo. Nemoj da mi kažeš da, da ne može da utiče ovo, da ne možemo da doživimo opasno ove naše ulice i slično. Ulici to nije nešto, to nije nešto strašno i slično. Ne bi Allah subhanahu ta'ala propisao nikab. Ne bi sahabiki čuvali svoj, svoj, svoj, svoj glas. Ne bi bilo zabranjeno rukovanje. I ne bi bilo propisano više ženstvo. Ne bi bile dozvoljene robinje. Kad čovjek digne pogled, teže je borba sa tim nego sama borba pred samo dizanje. To je lakše, kažemo kao Đozije. Lakše ti je da spuštiš pogled, nego da ga digneš i da vidiš zgodnu, lijepu ženu, namazanu, nasunčanu, u kostimu, namirisanu, 15-16 godina. I onda odeš kući i čitaš Kur'an, naučiš dvije, tri stanice, malo šutra naučiš dvije, tri stanice. Cetite se, braćo pobožnjaka Benu Israil. Iz Benu Israil koji treba da čuva ženu. Sestru, dvojice boraca na lavom putu počinio je blud nakon što je, nakon što je vidio, iako je bio najveći pobožnjak. Pripovjeda se, braćo, događaj sa čovjekom, sa đeverom. Istini događaja, braćo. I muž otkrije, muž te žena otkrije da ne može da ima djecu. Allah te tako dao. I to se, ovo se desilo u Saudijskoj Arabiji. Na kraju on sazna, ovaj doktor, shvati snalaza tih, Allah dao neku situaciju da on da nalaze, da on ne može da ima djeca. I on ga pita, kako ti biješ imaš djeca? On kaže, ovo ovaj imam troje ili četvoro, ne sjećam se. Alhamdulillah. Doktor ga gleda, Allah mi stan. Troje, četvro djece, a ovamo nalazi i pokazuje da čovjek ne može da ima djece. Koga imaš kući? Kaže, imam brata. Aha, imaš brata. I na kraju dokazu nalazi šta da su to u stvari djeca od brata. Djeca od brata. Šta ću da kažem? Želim da učinim ovaj, ovu stvar ogavnom nama. Želim da učinim ovu stvar ogavnom nama. Da se podsjetimo koliko je važno, bitno spuštanje pogleda braća. Čovjek ako ne spušta pogled, može tražiti znanje. Čovjek koji ne spušta pogled, srce mu nasljeđuje dvoličnjaštvo. U smislu idem, idem sa bratom, spuštam, kad sam sam, izmjerim ženu. Zar to ne dvoličnjaštvo? Kada si sa bratom spustiš, kada si sam, i srce se navikne da se tako ponaša prema Allahu subhanahu U međidu ovca, kada je sam vuk. I ne samo prema Allahu subhanahu wa ta'ala, nego prema istvorenjima. Koliko je momaka koji su dojiče bili fantastični drugovi. Drugovi za primjer. Sutra Juče takvi, sutra ne može čovjek da prepozna. Prevara, laž i tako dalje i tako dalje. Zašto? Nespuštenje pogleda. Ulice, Facebook, internet, more i slično, rahatluk, brz internet i tako dalje i tako dalje. Na pa jedan put postao loš drug. Čovjek koji treba da izbjegavaš. Zašto? Pa nasliđuje srce, se navikava na dulečanštvo. Neka se Allah smilo čovjeku koji spušta pogled. Molim Allah subhanahu ta'ala da nam nas počasti, nas spuštava pogled. Allahume, učini nas od onih koji spuštaju pogled. Allahume, gospodar se svijeta, učini nas od onih koji spuštaju pogled. Allahume, sačuva nas od toga da nešto govorimo, a zatim postupamo suprotno tome. Allahume, utječemo ti sa toga da budemo drugima most preko džahenema, a zatim mi na kraju da upadnemo u njega. Allahume, gospodar se svijeta, tražimo od tebe neovisnost od ljudi. Tražimo od tebe neovisnost od ljudi i čednost, ja rabbel alamin. Allahume, sačuvaj nas od naših strasti. Allahume sačuvaj nas od, naših, od naših samih. Allahume gospodaru svih svijeta. Ako nas ne pomogneš u borbi protiv naših samih, Allahume mi ćemo se podčiniti našim strastima. Allahume omrzi nam ove mušikinje na polju. Allahume omrzi nam ove mušikinje koje čine razvrat, razgoličavanje, rabbel alamin. I umili nam naše čedne, hanume ja haju, ja kajum, ja mu ste Allahume gospodaru svih svijeta, učina sadani koji će uvijek sjeća dženecki hurija i čuvat svoje poglede za gledanje u svoje lice i čuvat svoje poglede za dženecki hurija. Ja rabbe ra'an imin. Allahume gospodaru si svetog podara nam iskrenost u javnosti i u tajnosti. Allahume gospodaru si svetog podara nam iskrenost u javnosti i u tajnosti. Sačuva nas svega što krnji i kvari iman. Allahume utječemo ti se od širka. Allahume utječemo ti se od nifaka. Allahume utječemo ti se od doholost Allahume učine se od onih koji prihvataju savjet. Allahume gospodaru si svetog učine se od onih koji prihvataju savjet. Allahume učine nas pažljivim jedni prema drugima učini nas od onih koji se najviše brinu da učine zulum jedni prema drugima i učine nas ponosnim prema kafirima i nevjernici, ja alamin. Allahumma gospodaru si sve to poveća ljubav među nama. Allahumma poveća ljubav među nama. Allahumma zbliži nas, ja rabbala alamin. Zbliži nas safa ya ja ya qayyum ya ja mustađiva Allahumma učini nas od onih koji praštaju. Allahumma učini nas od onih koji praštaju. Allahumma utječemo ti se zuluma. Allahumma utječemo ti se zuluma da drugima počinimo zulum i da se nama zulum počini. Allahumme, jednu stvar ti tražimo da nas oživiš sa Muhammedom sallallahu alaihi sallam i drugovima. Allahumma oživi nas sa Muhammedom sallallahu alaihi sallam i učini nas od onih koji se gledaju tvoje lice. Allahumma lakše nam ovaj dunjaluk. Allahumma lakše nam ovaj dunjaluk. Allahume, gospodaru svih svetova, učini da smrt bude odmor za nas. Allahume, učini da nam smrt kada najveći hajr za nas. Allahumma lakše nam ispit u kaburu. Allahume, lakše nam strahote sunnjega dana. Allahumma lakše nam strahote sunnjega dana i stavi nas pod hlad tvog arša. Allahumma podari nam radost našeg oka u našim ženama, u našoj djeci. Ja rabbel alamin. Walhamdulillahi rabbel alamin molim Allah subhanahu da podari bereket i meni i vama u našim životima, u našoj djeci, u našim ženama, u našim poslovima. I molim Allah subhanahu da, da Kur'an bude dokaz za nas, a ne protiv nas. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa sallam. Wa sallam.